для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі а затое удзень сярод дзятвы самым жаданым быў едыей. Наладзіў ён ім катанне на санях. У казангапа знайшліся старыя санкі, запраглі казангапавага вярблюда, слухмянага, звыклага да хамута, Каранара нельга было, вядома, скарыстаць на такую забаву, было б, можа, абразліва для яго. Едыгей быў за балагола. Дзятва ўсё мерылася сесці побач з ім і ўсё прасіла: хутчэй, хутчэй паехалі. А буталіп і зарыпа то ішлі, то беглі побач, то на спусках прысаджваліся на край санак, ад'ехалі ад раз'езда кіламетры са два, развярнуліся на пагорку, назад памчалі. Запыхаўся аж вярблюд, перадыхнуць трэ было. Хорошы надарыўся дзень над бязмежна белымі, аснежанымі саразекамі, як глянуць было, як пачуць, ляжала белая, нечапаная цішыня. Наўкол таямніча укрыты снегам, разлягаўся стэп, узгоркамі, узваллем, раўнінаю, Небо над саразеками сеяло глуховато мяккае святло, и от того было небы цяплей. Ветер не обзываўся. А наперадзе па чыгунцы ішоў доўгі рудавата-чырвоны састаў і два чорныя паравозы, шчэпленыя цугам, цягнулі яго дыхаючы у дзве трубы. Дым у паветры завісаў лянотнымі, амаль нерухомымі колцамі. Набліжаючыся да семафора паравоз даў сігнал, працяглы, магутны гудок. Пасля яшчэ два поезд прашумеў праз раз'езды, не суцішаючы бегу паўз лініі, хоць столькі прасторы было наўкол, ізноў усё аціхла і паглушэла ніякага руху. Над дахамі баранлінскіх дамкоў віўся там сям шызаваты дымок, усе прыціхлі, пацішэлі. Нават разгарачаная яздой дзятва стала ціхамірнай на той час. Зарыпа сказала нягучна адно толькі да мужа. Як хораша і як страшна. Праўда твая, гэтак жа ціха, азваўся абуталіп. Едыгей глянуў на іх, скасаворыўшыся, не паварочваючы галавы. Яны стаялі вельмі ж падобныя адно да аднаго, ціхія, але выразна сказаныя словы зарыпы як бы нечым пакрыўдзілі едыгея, хоць сказаныя былі не да яго. Ён зразумеў раптам, з якой скрухай і страхам глядзела яна на гэтыя маленькія дамкі, каля чыгункі, закінутыя у вялікім свеце. Але нічым не мог едыге ім памагчы, бо гэтыя дамкі ля чыгункі былі адзіным прыстанішчам для іх усіх. Еды ей моўчкі падганяў запрэжанага ў санкі вярблюда. Потым прыахвоціў бегчы пугай, і санкі пакаціліся назад. Напярэдадні навагодняй ночы усе баранлінцы сабраліся у едыгея і ў кубалы. Так парашылі едыгей і ў кубала перад тым. Калі гэтыя новенькія кутыбаевы наладзілі ёлку для ўсёй дзятвы, нам тым болей нешта зрабіць трэба. Едыгей вельмі ўзрадаваўся гэтаму. Праўда, не ўсе маглі прыйсці. Хто дзяжурыў на лініі, а другім на дзяжурства заступаць звечара, Паязды ж хадзілі, не лічачыся ні са святамі, ні з буднямі. Казангапу ўдалося пабыць толькі на пачатку. На 9 вечара ён выправіўся на стрэлку. Ды і едыею паводле графіка трэ было з шасці раніцы першага студзеня быць на лініі. Такая служба. І ўсё-ткі вечарына удалася. Ва ўсіх быў хорошы настрой, і хоць бачыліся па 10 разоў на дзень, на вечарыну прыхарошыліся, прыбраліся, быццам якія госці здалёк. Укубала пастаралася, яды рознай хапала, выпіць таксама было, што гарэлка, шампанская, А хто жадаў таму, зімовы шубат быў напагатове. Але свята сталася святам, калі пасля закусак і першых чарак пачалі спяваць. Настала такая хвіліна, калі паменіла застольных клопатаў, разгаварыліся госці, адчуўшы ўсю прыемнасць свята. Едыгей захмялеў збольшага. Аднак гэта нават пасавала яму. Укубала без усялякай сцярожлівай думкі нагадала мужу: « Не забудь, заўтра у шэсць раніцы на работу. Э, так, ку-ку. Ведаю, зразумеў, адказаў ён. Седзячы каля укубалы, абдымаючы яе за шыю, ён пяяў песню. Хоць часам і не ўлад, але шчыра, і таму можа шумна. У яго быў той цудоўны настрой, калі яснота думкі і чуллівасць пачуцця нетуюцца на карысць адно аднаму. Пяючы ён расчулена ўглядваўся у абліччы гасцей, напагатоў да кожнага з харошай усмешкай, упэўнены, што ўсім гэтак жа лагодна, цёпла, як яму, і быў ён прыгожы, тады яшчэ чарнабровы, чарнавусы, буранны едыей з бліскучымі карымі вачмі і белай падкоўкай моцных аж зіхоткіх зубоў. І самае смелае ўяўленне не магло б прадбачыць, якім ён будзе у сталым веку. На ўсіх хапала ў яго ўвагі, паляпваючы па плячы паўнаватую станам букей ён называў яе баранлінскай маці прапаноўваў за яе тосты а ў яе асобе за ўвесь каракалпакскі народ што жыў недзе на берагах амудар'і і ўгаворваў яе не маркоціцца з той прычыны што казангапу давялося пакінуць стол у дзеля работы. Хай сабе, Хоць адпачну без яго, задзірыста казала букей. Сваю у кубалу едыей называў у той вечар толькі поўным, першапачатковым імем. Уку баласы дзіця савы, Соойка. Для кожнага было ў яго добрае, шчырае слова. У тым цесным коле усе для яго былі роднымі братамі і сёстрамі, нават начальнік раз'езда, абілаў, якога прыгнятала служба дробным пуцейцам у саразеках, прыгнятаў выгляд бледнай цяжарнай жонкі, сакен, якой належала неўзабаве адправіцца ў кумбельскую радільню. Едыгей шчыра верыў, што ён сярод блізкіх людзей, бо не магло быць інакш, бо варта падчас песні на міг заплюшчыць вочы і уяўлялася агромністая заснежаная пустыня саразекаў і жменька людзей, у ягоным доме, што сабраліся як адна сям'я. Але больш за ўсё радаваўся ён за абуталіпа і за рыпу. Гэтая пара вартая была таго. За рыпа і спявала, іграла на мандаліне, без запінкі падбіраючы матывы бясконцых песень. Голас у яе быў звонкі, чысты, абуталіп памагаў ёй паважліва і працягла і выходзіла гэтак згодна хораша, асабліва ў песнях на татарскі лад. Іх яны спявалі алмак салмак на манер пытанняў адказаў і ўсе за сталом ім памагалі. Ужо шмат чаго праспявалі з колішніх і новых песень і не стаміліся, а наадварот, яшчэ больш разахвоціліся, значыцца, добра ім было. Седзячы супроць абуталіпа і зарыпы, Ядыгей неадрыўна глядзеў на іх і лагодніў душой, такімі яны, павінны былі быць заўсёды, каб не сіберны лёс, што не адступаўся ад іх. Улетку у спёку зарыпа хадзіла аж чорная, нібы спапялёная гарачынёй, як тое абгарэлае на пажары дрэўца. Патрэсканыя чорныя губы, парудзелыя выпетраныя сонцам валасы. Цяпер жа, яе цяжка было пазнаць. Чарнавокая, зіходкі пагляд, чысты гладкі твар, Яна была непазнавальная цяпер, яна была прыгожая. Здавалася, яе выразныя яе рухомыя бровы спявалі разам з ёй, то ўскідваліся, хмурнеючы, сцінаючыся, то нібы застывалі, доўжачыся, у нейкім бясконцым палёце за песняй. З асаблівым пачуццём, выдзяляючы гучанне кожнага слова, утураваў ёй абуталіп, гайдаючыся у такт песні. Як той след ад папругі на баку каня шчырага, не любові юначай за рубкой у памяти а руки за рыпы перабіраючы струны мандаліны прымушалі звінець і стагнаць саму музыку плыла за рыпа адплывала некуды разам з песняй і здавалася ідыгею што ён бачыць яе ўжо недзе далёка бачыць як яна бяжыць дыхаючы лёгка і вольна па снягах саразека ў гэтай сваёй бэзавай вязанай кофтачцы з белым заламаным ля падбароддзя каўнерыкам пад напружана тонкі мінорны спеў мандаліны і цемень расступаецца а яна ўсё бяжыць пакуль не прападае ў тумане але ўсё адно чуваць было мандаліну І тады, калі здавалася прападзе, панішчыцца гэты голас мандаліны зарыпа вынікала зноў, нібыта успомніўшы, што і на баранлінскім пераездзе ёсць людзі, і што ім будзе дрэнна без яе. Вярталася зарыпа, і зноў яе бачылі, адчувалі, чулі за гэтым столом. потым абуталіп паказваў, як яны танцавалі ў партызанах, паклаўшы руки адзін аднаму на плечы, перабіраючы ў такт нагамі. Потым яшчэ спявалі, яшчэ выпілі, чокнуліся нехта, пакідаў стол, нехта зноў садзіўся. Начальнік раз'езда і ягоная цяжарная жонка пайшлі яшчэ да танцаў. Так і праходзіла ноч. Зарыпа выйшла падыхаць, следам і абуталіп. Укубала прымусіла ўсіх апранацца, каб не выходзілі распараныя на холад. Зарыпа, і абуталіп доўга не вярталіся. Едыгей рашыў пайсці па іх. Без іх нібы не тое было свята. Яму гукнула у кубала: « Апраніся, едыгей, куды ты так? А халадаеш? Я зараз, едыгей выйшаў за парог у халодную яснату начы. Абуталіп! Зарыпа! паклікаў ён, аглядваючыся па баках. Ніхто не азваўся. За домам пачуліся галасы. Ён спыніўся ў нерашучасці, не ведаючы, як зрабіць, ці то пайсці, ці можа падысці да іх і забраць да ўсіх у дом. Нешта мусіць адбывалася, паміж імі. Я не хацела, каб ты бачыў, усхліпвала зарыпа. Даруй. Просто мне стало цяжка. Даруй, калі ласка. Я разумею, супакойваў яе абуталіп. Я ўсё разумею, Але справа ж не ўва мне, што я менавіта такі. Каб жа гэта датычылася толькі мяне. Бог мой, адным жыццём меней, другім болей. Можна было б і не чапляцца, так роспачна. Яны помаўчалі і потым ён сказаў: «Дзеці нашыя не будуць гэтага ведаць. І на гэта уся надзея. Едыей асцярожна адышоўся і нячутна вярнуўся у застолле. Але калі ён увайшоў у дом, яму здалося, што ўсё наўкол паблякла і свята скончылася. 5 студзеня 1953 года у 9 раніцы на раз'ездзе баранлы буранны зрабіў прыпынак пасажырскі поезд хоць усе пуці перад ім былі адкрыты і ён мог як заўсёды прашугаць без затрымкі Поезд прастаяў усяго паўтары минуты. Гэтага было мусіць яму дастаткова. Трое у чорных хромавых ботах аднолькавага фасону выйшлі з вагона і пакіравалі адразу у дзяжурку. Ішлі і моўчкі і упэўнена, не аглядваючыся па баках, толькі на секунду затрымаліся каля снегавіка. Моўчкі глянулі на фанерны шчыток з надпісам на стары аблезлы малахай, што матляўся на снегавіку і прайшлі у дзяжурку. Праз некаторы час з дзвярэй выскачыў начальнік раз'езда абілаў. Ледь быў не сутыкнуўся са снегавіком, вылаяўся і паспешліва пайшоў далей, амаль подбегам, чаго з ім ніколі не здаралася. Мінут праз десять захаканы Ён ужо вяртаўся назад, ведучы з сабой абуталі пакуты баева, якога тэрмінова расшукаў на працы. Абуталіп быў бледны, шапку трымаў у руцэ разам з абілавым ён увайшоў у дзяжурку аднак вельмі хутка выйшаў адтуль у суправаджэнні двух прыезжых у хромавых ботах і ўсе яны пакіравалі ў барак дзе жылі кутыбаевы адтуль яны неўзабаве вярнуліся зноў жа неадступна суправаджаючы абуталіпа несучы нейкія паперы, узятыя у ягоным доме. Потым усё сціхла. Ніхто і не заходзіў у дзяжурнае памяшканне. Едыгей дазнаўся пра тое, што здарылася ад укубалы. Яна прыбегла па даручэнню абілава на чацвёрты кіламетр, дзе ішлі на той дзень рамонтныя работы, адвяла едыгея ў бок. Абуталіпа дапытваюць. Хто дапытвае? Не ведаю, нейкія прыезжыя. Абілаў наказаў перадаць, што калі не будуць дапытвацца, дык не гаварыць, што на новы год былі разам за буталіпам і за рыпай. А что тут такога? Не ведаю, Ён так прасіў сказаць табе і наказаў табе на дзве гадзіды быць на месцы. У цябе таксама хочуць нешта спытаць, дазнацца пра абуталіпа. А чаго дазнавацца, адкуль я ведаю, прыйшоў перапалоханы абілаў і кажа так і так, а я ўжо да цябе. У дзве гадзіны і без таго хадзіў едыгей дамоў абедаць. Па дарозе дый да дома ўсё сіліўся зразумець, што здарылася. Адказу не знаходзіў. Хіба што за мінулае? За палон, Дык даўно праверылі ўжо, А што яшчэ? Трывожліва, неспакойна стала на душы. Хлептануў лыжкі са дзве лапшы і болей не мог, паглядзеў на гадзіннік. Без пяці дзве. Калі наказалі ў дзве, значыцца ў дзве, выйшаў з дому. Каля дзяжуркі праходжваўся туды-сюды абілаў. Варты жалю, прыгнечаны. Што здарылася? Бяда, бяда едыке, загаварыў абілаў, палахліва пазіраючы на дзверы вусны ў яго трымцелі куты баева засадзілі а за что нейкую забароненую пісаніну знайшлі ў яго бо ўсё вечарамі нешта пісаў про гэта ж усе ведаюць і вось дапісаўся дык дык гэта ён для дзяцей сваіх не ведаю, не ведаю для каго, я нічога не ведаю, ідзі, цябе чакаюць. У начальніцкім пакойчыку яго чакаў чалавек прыкладна аднаго ўзросту з ім. Або маладзей гадоў па 30. Камлюкаваты з вялізнай галавой, коротко, пастрыжаны. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Винярский